صفعة سيلي خماسية الابعاد پنج بعدی تغیر تغییر می دهد تصمیم طراحی دکور عندما يقول لك والدك ماذا قلت فهو لا يعني انه لم يسمعك لكنه يعطيك فرصة لتغيير ما قلت قبل ان يصفعك على وجهك صفعه خماسيه الابعاد تغير تصميم وجهك وقتی بابات بهت میگه چی گفتی به این معنا نیست که حرفت رو نشنیده بلکه داره یه فرصت بهت میده تا حرفت رو عوض کنی قبل از اینکه یه سیلی پنج بعدی بهت بزنه که دکور صورتت رو عوض کنه